Kartą šabo dieną Jėzus atėjo į vieno fariziejų vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį. Štai jį pasitiko vandenligė serganti žmogus. Jėzus kreipėsi į įstatymo mokytojus ir fariziejus. Valia per šabą gydyti, ar ne? Tie tylėjo. Tada jis ėmė išgydė jį ir paleido. O jiems pasakė, Jei kurio iš jūsų sūnus ar galvijas įkris į šulinį, argi tučto jau neištrauks jų šabo dieną? Ir jie nesugebėjo į tai atsakyti. Matydamas, kaip svečiai rinkosi pirmasias vietas prie stalo, jis pasakė jiems palyginimą. Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje – kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave. Ir atėjęs tas, kuris tave ir jį kvietė, netartų tau, užleisk jam vietą. Tuomet tu sugėdintas turėtum sėstis į paskutinę vietą. Kai būsi pakviestas, verčiau eik ir sėskis paskutinėje vietoje. Tai atėjęs šeimininkas tau pasakys, bičiuli pasislinka aukščiau. Tada tau bus garbė prieš visus svečius Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip pat ir pakvietusiam jį vaišių Jėzus pasakė, keldamas pietus ar vakarienę, nekvies nei savo draugų, nei brolių, nei giminaičių, nei turtingų kaimynų, kad kartais jie savo ruoštų nepasikviestų tavęs ir tau nebūtų atlyginta. Rengdamas vaišes, verčiau pasikviesk vargšų, paliegėlių, lošų ir aklų. Tai būsi palaimintas, nes jie neturi kuo atsilyginti. Ir ta bus atlyginta teisiųjų prisikėlime. Tai išgirdęs vienas svečias jam tarė, palaimintas, kas vaišinsis Dievo karalystės pokylyje. Jėzus atsiliepė. Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems. Ateikite, jau viskas surenkta. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo atsikalbinėti. Vienas jam tarė, nusipirkau dirvą ir būtinai turėjai jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti. Vėl kitas sakė, pirkau penkis jungus jaučių ir einu jų išmėginti meldžiu mane pateisinti. Trečias tarė, vedžiau, todėl negaliu atvykti. Tarnas sugrįžęs viską apsakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui. Skubiai eik į miesto aikštės ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus. Tarnas ir vėl pranešė. Šeimininkė, kai buvo liepęs padaryta, bet dar yra vietos. Tada šeimininkas tarė tarnui, eik į kelius bei patvorius ir varu atvaryk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, ne vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių. Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs, jis tarė žmonėms. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, Pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų. Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas dešimt tūkstančių karių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda 20 tūkstančių. Jei ne, tai nam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Druska geras daiktas, bet jei druska netektų surumo, kuo ją reikėtų pasūdyti. Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, o išberiama laukan. Kas turi ausis, te klauso.